nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman, nararamdaman mo lang. Dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok na tayo sa marim-marim na mundo. Kasama si Benji Felipe, kasindak-sindak sa Radyo 5 92.3 News FM. sa mundong hindi natin luhos na alam kung anong meron. Samahan nyo kami. Ito ang pinakakasindak-sindak na programa sa FM Radio. Ang mga dapat abangan ngayong gabi. Ang multo sa baso. Alamin kung ano ito. Ang pagpapatuloy sa Chariots of the Gods ni Eric von Daniken. Abangan. Bagong planetang katulad ng Earth pwedeng tirahan ng tao natuklasan, papaksain. Kasindak-sindak na laser gun tulad sa Star Wars, ginagawa na ng Amerika para pumuksa ng kaaway. Ito na ba ang simula ng giyera? Lalaking 438 days na nabuhay sa dagat, kinasuhan. Bakit kaya? Ang ikalawang kabanata sa kasindak-sindak na kasaysayan ng buhay ni Armando Pule, ang tabayanan. Mas maraming sasagutin ngayon sa mga naiipong tanong ninyo tungkol sa panaginip at kababalaghan at abangan din ang inyong horoscope sa linggong ito. Tayo na, pasukin natin ang mundo ng paranormal at supernatural world sa Dako Paroon. Ngunit pagdasal tayo para sa ikapapanatag ng ating paglalakbay. Lord, niyo po kami at ipadama na kayo lang ang may hawak ng aming mga buhay. Gamitin po ninyo ang aming programa sa ikabubuti ng lahat. Salamat po sa patuloy na paggabay sa amin at sa pagkakaloob ng araw-araw na bayaya. Hinihingi namin ito sa ngalan ng anak niyo si Jesus. Amen. limang kabanata. Saan tumira ang mga kinikilalang Diyos at paanong nagkaroon ng interbreeding ang mga tao sa mga Diyos na ito? Ituloy natin ang kwento mula sa aklat ni Eric von Daniken na Chariots of the Gods. May natagpo ang clay tablets na pag-aari ng Assyrian king na si Ashurbanipal. Ang epiko na nakasulat sa tableta ay sa salitang Akkadian at ang ikalawang kopya ay natagpuan naman mula sa panahon ni King Hammurabi, isang katotohanan na ang orihinal na bersyon ng Epic of Gilgamesh ay nanggaling sa Sumerians. Ang mga misteryosong tao na hindi alam kung saan nagmula, ngunit nakitaan ng mga kakaibang bagay katulad ng kamanghamanghang 15-digit number at advanced astronomy sa kanilang uh, naiwan na ang tinutumbok ng Epic of Gilgamesh ay katulad din ng sinasabi sa Biblia sa Genesis. Ang natagpuang clay tablet sa Kuyunjik ay nagsasabi na ang bayaning si Gilgamesh ang nagtatag ng pader sa Uruk, isang siyudad na ngayon sa Iraq. Sinasabi na ang God of Heaven ay tumira sa tahanan na may mga bodega at ang mga gwardya ay nakatanod sa mga dingding. Ang mga Gilgamesh ay ang pinaghalong mabubuting tao na mga Diyos din, two-thirds God, one-third man. Ang mga taong nagtutungo sa urok ay sumasamba sa Kanya na naninirahan sa tahanang iyon. Sila ay may pangingilag dahil hindi pa sila kailanman nakakita ng ganoong kagandang nilalang lumilitaw sa simula pa lamang ng kwento sa clay tablet na merong interbreeding ang mga Diyos at ang tao. Sa ikalawang tableta, sinasabi ang itsura ni Endico, siya ay nilikha ng Goddess of Heaven na si Aruro. Ang buong katawan ni Endico ay natatakpan ng mga buhok. Ang suot niya ay balat ng hayop at kumakain siya ng mga damo. At humihigop siya ng tubig sa sabsaban ng mga hayop. Naliligo rin siya sa tubig. Nang marinig ng hari ng urok na si Gilgamesh, ang tungkol sa pangit na nilalang na si Endico, sinabi ni Gilgamesh na dapat siya ay bigyan ng isang napakagandang babae upang siya ay maihiwalay sa piling ng mga hayop. Kinuha si Endico at siya ay sumiping sa loob ng anim na araw at anim na gabi sa isang nilalang na halos Diyos ang kagandahan. Sabi ni Daniken, ito ang isang idea na may cross reading sa mga half-animal at half-god noon. Sa ikatlong clay tablet, ang kwento ay tungkol sa mausok na sasakyang nanggaling sa malayong lugar, umatungal ang kalangitan, umuga ang kalupaan, at sa wakas, ang haring araw ay dumating at kanyang sinaklot si Endico sa pamamagitan ng kanyang mga pakpak at kanyang mga galamay. Ang bigat ng kanyang katawan ay parang bulldozer. Sa ikalabang tableta, ang kwento ay tungkol sa pagbisita ni Gilgamesh at ni Endico sa tahanan ng Diyos. Ang tore kung saan nakatira ang Diyos ang si Irninis ay nakikita sa malayo. Ang mga palaso at mga missiles na pinapakawalan papunta sa mga gwardya sa pook na yon ay nagsisibalikan na wala namang nasasaktan. Pagdating nila sa loob ng tahanan ng mga Diyos, isang tinig ang umalingaungaw at nagsabing, magsibalik kayo. Walang mortal na maaaring pumarito sa banal na bundok kung saan nakatira ang mga Diyos. Ang makakakita sa mukha ng Diyos ay mamamatay. Yan ang sinabi kina Gilgamesh at Endigo sa kanilang pagakyat sa bundok na iyon ng mga Diyos. Sinasabi rin sa Biblia sa Exodus na hindi niyo maaaring makita ang aking mukha sapagkat walang sino man ang makakakita sa akin na mabubuhay. Sa ikapitong tableta ay inilarawan ni Indico kung papaano niyang nakita ang isang spaceship. Lumipad sila ng apat na oras habang siya ay saklot ng mga kuko ng agila. Ang sabi ni Endico, Sinabihan niya ako na pagbasdan ang kalupaan, ano raw ba ang itsura nito? Itinuro sa akin ng karagatan, ano raw ba ang palagay ko? Ang lupa ay parang mga bundok sa aking paningin at ang dagat ay parang mga lawa. Muli ay umikot kami sa paglipad sa loob ng apat na oras at sinabi niya, Tingnan mo ang kalupaan. Ano ang itsura nito? Itinuro sa akin ang karagatan at sinabing ano raw ba ang palagay ko at ang kalupaan ay nagmukhang isang napakagandang hardin at ang karagatan ay naging tubig na pandilig ng mga hardinero at muling lumipad siya ng mas mataas sa loob ng apat na oras. Sinabi niya muli na pagmasdan ko ang kalupaan. Ano raw ba ang itsura nito? Itinuro sa akin ang karagatan. Ano raw ba ang palagay ko? At ang kalupaan ay nagmistulang minasang putik at ang karagatan ay parang naging tubig sa sisidlan. Sinabi ni Daliken, sa kwentong ito ni Endico, lumilitaw na pinagmamasdan nila ang mundo habang sila ay pataas ng pataas. Hindi maaaring produkto ng imahinasyon lamang ang mga kwentong ito sa tableta kung ganoon, sapagkat hindi mo maaaring sabihin na mukhang minasang lupa at putik ang kalupaan kung hindi mo mararating ang ibabaw ng mundo kung makikita natin sa ngayon ang mga larawan ng mga spaceship kapag kinukuna ng planet Earth, gano'n na nga, eksakto sa inilalarawan ng epiko ng Gilgamesh, halaw sa clay tablets. Ang paglalarawan din sa epiko na nagsalita, ang pintuan at may boses ng tao, ito ay tumutukoy sa isang loudspeaker. Sa ikawalong tableta, nang makita na ni Indigo ang itsura ng mundo, namatay siya at sinabing ito ay dahil sa isang uri ng hindi may paliwanag na sakit. Ang tanong nga ni Gilgamesh, nakalanghap ba siya ng nakalalasong hangin mula sa mga halimaw sa kalawakan? Saan kukunin ni Gilgamesh ang ideya na mayroong lason ng hangin sa kalawakan na pagmumula ng mga sakit na hindi may paliwanag? Sa ikasyam na tableta, habang nagluluksa si Gilgamesh sa kamatayan ng kaibigan niyang si Endigo, nangangamba rin siya na baka magkaroon rin siya ng misteryosong sakit katulad nito. Kaya hindi siya nagtungo sa mga Diyos sa mga kabundukan. Sinasabi na ang dalawang bundok na kanyang inakyat ay uh, ang tarangkahan ng araw. Siya ay nagtungo roon sa wakas. Pagdating niya, sinalubong siya ng dalawang higante. Matapos siyang kausapin ng mga higante, pinayagan siyang pumasok sapagkat si Gilgamesh ay two-thirds na Diyos at hindi purong tao. At sa loob ay nasumpungan ni Gilgamesh ang mga hardin ng mga Diyos na mayroong napakalawak na karagatan. Ngunit habang siya ay bumabaroon, nagbabala ang mga Diyos ng dalawang ulit. Gilgamesh, bakit ka nagmamadali? Hindi mo matatagpuan ang buhay na hinahanap mo nang likhain ng mga Diyos ang tao nakatalaga ang kamatayan nito, ngunit maaari niyang pangalagaan ang buhay. Hindi nakinig sa babala, sigil kami sapagkat nais niyang marating si Utnapishtim, Siya ang ama ng mga tao. Ngunit si Utnapishtim ay nakatira pa sa kabilang dako ng dagat. Walang sino man ang nakakatawi doon, kundi ang anak ng araw. Ngunit nagpumili si Gilgamesh na tawirin ang dagat, kaya nagkaharap sila ni Utnapishtim. Sa ikalabing isang tableta, inilarawan ni Gilgamesh kung ano ang itsura ng mga tao. Hindi naman ito mas malaki sa kanya. Hindi rin ito mas malapad sa kanya. Kahawig niya ito na parang ang kanyang ama at sinabi ni Utnapishtim kay Gilgamesh ang kanyang nakaraan. Sinabi ni Utnapishtim na siya ay binigyan ng babala ng mga Diyos tungkol sa malawakang pagbaha na darating at siya ay na gumawa ng barko para roon niya isakay ang mga kababaihan at mga bata, ang mga kamag-anak niya at ang mga manggagawa. Ang paglalarawan ng malupit na bagyo, malagim na kadiliman, nakalulunod na baha, ang pagpinsala sa mga tao na hindi niya maisasama sa barko ay isang kwentong alam pa rin natin hanggang sa ngayon sapagkat ito ay siya ring sinabi ni Noah sa Biblia. At ang barko ay nasadlak sa isang bundok pagkatapos na unti-unting mawala ang baha sa buong mundo. Walang kaduda-duda kung gayon na ang kwento sa Epic of Gilgamesh at ang Great Flood sa Bible ay magkatulad. Walang sino mang scholar ang kumontra sa katotohanan ito. Ngunit kung pakaiisiping mabuti, magkaibang Diyos ang tinutukoy kung ang kwento ng malawakang pagbasa Biblia ay second-hand information, sa Epic of Gilgamesh, eyewitness account ni Utnapishtim ang kanyang ikinikwento. Sa pag-aaral ni Daniken, sinasabi niya na ang panulat mula sa mga tabletang galing sa Epic of Gilgamesh ay napag-aralang mabuti ni Moses. Sapagkat si Moses ay isang taong aral, marunong magsulat, nakapagsulat siya ng limang aklat maaaring natagpuan ni Moses ang epic of Gilgamesh at ito ang kanyang pinagkuhanan ng kwento. Kaya kung ito nga ang nangyari, ang kwento ng Sumerian tungkol sa pagbaha, ang orihinal na kwento at hindi ang kwento sa Biblia. Ang haka-haka ni Daniken. Mayroong UFO na lumapag sa planet Earth noon at nakita sa ating planeta ang mga kailangang bagay upang sila ay makapagpunla ng bagong tao ang mga tao noon na hindi pa nga mga homo sapiens. Ang mga babae sa sinaunang tao sa daigdig ay nilahian ng mga taga-ibang planeta at sila ay pinatulog ng mahimbing, sabi sa mga kwento ng mga alamat at nagsipag-alis na ang sakay ng UFO. Makalipas ang ilang libong taon, nagbalik ang space travelers at nakita nila na meron ng mga homo sapiens Muli silang nag-eksperimento at nilahian ang Homo sapien para makalikha ng mga tao na higit na maayos ang itsura at may angking talino. Ang mga lumitaw namang tao ay ang mga barbaric. na takot ang mga alien beings na baka ang mga barbaric na taong ito ay makipagtalik sa mga hayop. Kaya ang iba sa mga barbaric na tao ay kanilang nilipol at ang iba'y tinangay ng mga space travelers para dalhin sa ibang daigdig. Sa panahong ito, nagkaroon ng mga kaalaman ang kanilang nilahian ng mga tao, kaya may mga natuto ng mag-drawing sa mga kuweba at magpinta ng kung ano ang nakikita nila. Nagkaroon na rin ng talino ang mga lahi ng aliens para magkaroon ng kagamitan, kagaya ng clay pots, at natuto na silang magtayo ng mga istruktura gamit ang architecture. Sila ang mga tao na malalim ang pananampalataya at pagkilala sa space travelers sapagkat nakita nila na dumating ang mga ito mula sa kawalan kaya itinuring nila ang mga space travelers na mga Diyos. At ang mga Diyos naman na ito ay minarapat na ibahagi ang lahat ng kanilang mga kaalaman sa mga taong kanilang nadatnan sa daigdig, ang mga taong nanggaling din sa kanilang lahi. Nais nilang manatiling matiwasay ang pamumuhay ng lahing ito ng tao at ilayo sa mga gawaing masama. Nais ng mga Diyos na magtayo sila ng komunidad na magiging maunlad, kaya ang mga freak ay kanilang nililipol. Sa ganito raw na klase ng kaisipan, sabi ni Daniken, maraming nagsasabing hindi ito konkreto. Ngunit dahil patuloy na ginagalugad ng mga tao ang ibang planeta, ang mga haka-haka ni Daniken ay mapupuno ng konkretong ebidensya at sagot batay sa natutuklasan ng mga astronaut natin sa kanilang paglalakbay patungo sa ibang planeta. At ang simula ng paglalakbay na ito ay pinatutuhanan ng paglapag ng tao sa buwan. At mamaya, pag-uusapan natin kung ano ang kwento ng mga alamat, ang mga batayan ng kanilang katotohanan. Samantala, narito muna ang ulat sa siyensya ihatid sa atin ni Dea. nagpadala sa mga taga-University of South Wales ng isang planetang tulad sa planet Earth at pwede raw itong matirhan. Tinawag nila itong WOLF 1061 pero ang layo ay 14 light years away. Ito ay nasa red dwarf star at tatlong planeta ito isa sa tatlo ay mas pinapabora na kayang tirhan ng tao dahil malapit nga ito sa Goldilocks zone na posibleng may tubig. Ang kaibahan daw nito sa ating planeta ay bumibilang lamang ng 18 Earth Days ang katumbas ng isang taon sa atin. Ibig sabihin, kay bilis ng pag-inog nito kumpara sa mundo natin. Ang sabi nga lang ng team leader na si Duncan Wright – Baka raw ang isang bahagi nito ay palaging mainit, samantalang ang isa namang bahagi ay palaging malamig. Pero may malakas namang hangin na pwede rin daw magbalanse sa paligid. Hindi pa tiyak kung kaya ba talagang mabuhay ng tao roon pero ang tiyak nila ngayon, napakarami pa ng ganitong planeta na kagaya talaga sa planetang Earth. Maghihintay lang silang matuklasan din ito ng mga tao. Quote-unquote, from observations made by the Kepler Space Telescope, we also know that half of those stars are expected to have multiple rocky planets orbiting them. Dagdag pa nila. Silipin po ang kuhang larawan. Ipopost namin sa Kasindak-Sindak Facebook page. Samantala, isang lalaki ang nabuhay ng 438 days na palutang-lutang sa dagat pero kinasuhan naman siya ng kamag-anak ng kasama niyang kaibigan din. Pinagbabayad ng Danios na mahigit isang milyong dolyar si Jose Salvador, isang mangingisda sa Mexico dahil sa kasong pagkain sa kanyang kasama at kaibigang si Ezekiel Cordoba. Noong November 2012 ay magkasama silang pumalaot pero napadpad sila sa Pacific Ocean – at doon ay gutom ang inabot kasi kaunti lang ang baon nilang pagkain. Nailigtas si Salvador matapos ang labing apat na buwan sa dagat nang mapatpad siya sa Marshall Islands. 6,500 miles ang layo nito sa pinanggalingan nila. Nabuhay siya sa pagkain ng isda, ibon at pag-inom ng tubig ulan o kaya ay dugo ng pawikan. Pero ang kaibigan niyang si Cordoba ay namatay matapos ang siyam na buwan dahil hindi ito sanay sa pagkaing hilaw. Dahil walang nakitang bahagi ng kanyang katawan, pinagbintangan siyang kinain niya ang karne ng kaibigan. Itinanggi ni Salvador ang bintang at hindi raw siya gumawa ng cannibalism. Balak nilang pagbayarin si Salvador ng malaking halaga dahil may aklat naman daw itong inilabas ukol sa karanasan niya sa gitna ng karagatan. Ang katwiran naman ng abogado ni Salvador na si Attorney Ricardo Cucalon. Many believe the book is making my client a rich man, but what he will earn is much less than people think. May kasindak-sindak na bagong gamit ang US Air Force sa kanilang eroplanong pandigma. Ito ang laser blasters na gaya ng napapanood sa Star Wars movie malapit na raw nilang magamit ang ganito para subpin ang mga kalaban nila. Ayon sa US Air Force, ukol sa real-life laser weapons ng kanilang jet aircraft. Mapapalitan daw nito ng drone o maliit na helicopter na remote-controlled bilang sandata. Mas powerful daw ang weapon na laser, sabi pa nila. Maglalagay sila ng laser na ito sa jet fighter ng o dahil malaking bentahe raw ito Kayang-kaya ng piloto na umatake sa pagkakaibang direksyon. na tipid sa gastos kasi walang bala, kundi beam light blaster lamang. May plano ring maglagay ang US military ng panangga sa jet fighters nila na may laser weapon din para naman ito sa pagwasak sa anumang missile na mapapalapit sa kanilang jet. Sinabi ng nangungunang nangangasiwa sa technology na High Energy Liquid Laser Area Defense System o HELADS, limang taon lang ang hihintayin at magagawa na nila ang kasindak-sindak na pamuksa sa sangkatauhan. Sa nais magnegosyo, sa tamang paraan lumugar, I-text ang pangalan at ang address 0920-903-0601. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubok, kaya ngayon ay asensado na sila. Huwag na kayong umatras kung gusto ninyong umunlad. Handa po kaming tumulong dahil marami na kaming nakitang masenso, kaya sumama na kayo. I-text ang pangalan sa 0920 903 0601 Tatawag po sa inyo ang kasama nating si Benedict Agabao para tayo magkaugnayan. I-text ang pangalan at ang lugar, hindi eksaktong address. Location lang para alam ni Benedict kung paano hatiin ang mga seminar na gagawin sa inyong lahat. Samantala, may nakikita ba kayong multo? May nararamdaman ba kayong sumasanib na espiritu sa inyo? Mayroon ba kayong panaginip na kahilahilakbot? Nakatanaw na ba kayo ng UFO? May mga inaakala ba kayong duwende o maligno sa bahay nyo? I-like ang aming Facebook page, Kasindak Das Sindak, at doon ay pwede kayong magkwento ng inyong karanasang nakasisindak. Walang iwanan. Sama-sama lang tayo. Pikit mata nating aarukin ang lalim na inyong naiengkwentrong kasinta. Sinta. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasintak-sintak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Isang basong gawa, saglasang umandar mag-isa sa harap ng isang news anchor habang siya naghihintay ng pagkakataong magsalita sa live morning breakfast show nila sa Honduras. Ang anchor ay si Carlos Molina na napahinto at natakot sa nakitang paggalaw ng baso na mag-isa. Halos dalawang dangkal ang inandar, pantay ang mesa. Kaya walang camera trick kahit nagkaroon ng investigasyon. What I felt was a supernatural phenomenon. A chill throughout my body before the glass moved. It left me traumatized, sabi ni Carlos. Gayunpaman ay inusisa niya talaga ang lahat ng miyembro ng kanilang TV show kung meron bang nagbiru sa kanya. Ngunit wala ni isa ang napatunayang gumawa ng ganitong uri ng biro sa kanilang live show. I tried to move the glass afterwards with my hands and it was stuck to the table. Ayon pa kay Carlos na nakapagtatakang mabigat ang baso bakit biglang gumalaw ng dalawang tangkal halos. Silipin ninyo sa kasindak-sindak Facebook page mamaya, i-upload po namin para makita ninyo ang pangyayari. Narito ang ikalawang kamalata sa kasaysayang sinimulan natin tungkol sa kasindak-sindak na naging buhay ni Armando Buli. Isang Pilipinong matapat sa Panginoon at nagnais na maging pare si Armando Buli noong siglo XVIII. Pero mababa ang tingin ng mga paring Kastila noon sa mga Pilipino na kung tawagin nila ay mga Indio. Pinilit ni Hermano Puli na mag-aral ng Kristyanismo kahit pinagbawalan siya na pumasok sa anumang monasteryo dahil bawal maging pare ang Indio. Hanggang nahinog ang kaalaman niya at naisipang panahon na para tapusin ang maling pamamalakad ng mga paring Kastila. Dito nagumpisa ang hindi niya pagkapayapa. Itinaguyod niya ang kalayaan sa pananampalataya ni Numan. Kaya noong 1840, nagbalik si Hermano puli sa Quezon Province at doon ay itinatag niya ang samahang Cofradia de San Jose o Confraternity of St. Joseph, isang samahang panrelihiyon para sa mga Pilipino. Ang layunin ng samahan ay upang imulat ang mga kasapi nito na may kalayaan ng sinuman sa pananampalataya. Hangad din nito ang pagkakaisa ng mga kasapi upang itaguyod ang palagi ang pagpupulong nakabatay sa bulong ng konsensya ang kanilang samahan. Dahil sa talino at husay sa pananalita, ay daang mga Pilipino ang sumapi sa Cofradia ni Armando Puli. Lumaganap pa ang kanilang pangalan mula Quezon, umabot ng Laguna, Batangas hanggang Manila. Hindi na lamang mahihirap, kundi pati ang mayayamang Pilipino ay nagsisali sa Cofradia. Ang mayamang negosyante noon na si Domingo Rojas ang mangangalakal na si Vidal Marefosque, ang negosyanteng si Jose Ramirez, ang may-ari ng malalaking lupang sakahin na si Florentino Felipe, ang abogadong si Teodoro Pantoja, lahat sila aktibong naging miyembro ng samahang itinatag ni Hermano Puli. Tuwing ika uh, ah, 19 ng buwan, nagpupulong ang kofradiya at may nagmimisa na isang paring Pilipino si Padre Seriaco de los Santos. Ngunit may buntot na sermon na si Hermano Puli ang pinagsasalita. Dito na labis na nainggit ang paring Kastila sa Lukban, Quezon na si Padre Manuel Sancho. Kaya nagsuplong ito sa gobyerno ng Kastila si Puli ay isang heretiko. Ang heretiko ay tatak ng simbahang katolika sa mga kalaban na nais nilang iligpit. Ito ang nagbibigay katuwiran para magparusa ng walang paglilitis at kahit pumatay ang mga pare ay libre sila sa mata ng Diyos kapag ang pinagbibintangan ay isang eretiko. Lumitaw unti-unti na si Hermano Puli ay eretiko at antichrist. Humingi ng tulong si Puli kay Padre de los Santos na lumiham sa obispo ng Nueva Cáceres na may kapangyarihan sa pamamahala ng kongregasyon sa Tayabas, Quezon. Nais niyang ipabatid nalihiti mo ang kofradiya at ito ay dapat bigyan ng dalisay na pagkilala ng simbahang katolika. Ngunit sa bulong ni Padre Sancho, ibinasura ng obispo ang liham ni Padre de los Santos. Idinulog ni na Hermano Puli sa obispo ng Manila na si Jose Secchi at sa Gobernador General na si Martelino de Oraa ang kanilang usapin, ngunit bigurin sila. Nagtanim ng puot sa dibdib si Hermano Poli sa kawalang katarungan at kalayaan para sa mga Pilipino sa kanyang panahon. Ano ang bunga ng kanyang galit? Abangan. ikanim anim na kabanata sa aklat ni Eric Von Danick na the Charges of the Gods. Ang kwento ng mga alamat ng Diyos na lumapag sa lupa mula sa kalawakan at may batayan ng katotohanan sa pananaliksik ni Daniken. Ituloy natin ang kwento at narito si Dea. Sa mitolohiya ng mga Eskimos, sinasabi nila na ang mga naunang mga tribo sa Hilaga ay ang mga tribong ibinaba ng mga Diyos na may kumikinang na gintong pakpak. Ang mga sinaunang American Indian ay tinatawag ang mga Diyos na ito na Thunderbird. Ito raw ang nagdala ng apoy at prutas sa kanila. Sinasabi rin sa Mayan legend na ang mga diyos na ito ay may kaalaman sa pangkalahatan. Halimbawa, sa pagkakaroon ng universe, ang four cardinal points of the compass at sila ang nagsabi sa mga Mayan na ang mundo ay bilog ang hugis. At ano ba ang mga sinasabi ng mga Eskimo na ibon na gawa sa metal? Bakit tinatawag naman ito ng mga Indian na Thunderbird? Bakit ang mga sinaunang Mayan ay alam kaagad na bilog ang mundo? Hindi lang yan. Ang mga Mayan ay labis na matatalino at mataas ang uri ng kultura. Sila ang nag-iwan sa atin ng kamangha-manghang kalendaryo na ang kalkulasyon ay talagang hindi madaling matutunan. Halimbawa, ang Tolkien na ginamit na kalendaryo ng mga Mayan ay merong 260 days, merong terrestrial year na 365 days, at ang Venusian year ay 584 days. Sa formulang ganito, ang moon o yung buwan, 20 times 13 equals 260 times 2 times 73 equals 37,960. Ang sun o yung araw, 8 times 13 equals 104 times 5 times 73 equals 37,960. Sa Venus, 5 times 13 equals 65 times 8 times 73 equals pareho 37,960. Sa makatawid, ang lahat ng cycle na nagaganap ay pumapatok na 37,960 days. Sinasabi ng Mayans na ang mga Diyos ay nagpupunta sa maaliwalas na lugar kung saan sila nagpapahinga. At sinasabi ng mga Inca na ang mga bituin ay dating tirahan ng mga Diyos. Itong mga Diyos na nagtitipon-tipon sa lugar na Pleiades o Pleiades, ang uh, pitong mahalagang bituin na magkakalapit sa kalawakan kung pag-aaralan ang sinasabi ng mga Sumerian, Assyrian, Babylonian at Egyptians na mga panulat sa sinaunang panahon. Palagi nilang inilalarawan ang mga Diyos na bumaba mula sa bituin at muli rin naman nagbalik ang mga Diyos na ito sa pinanggalingang bituin. Sinasabi rin nila na ang paglalakbay ng mga Diyos na ito ay may gamit na umaapoy na mga barko sa impapawid at meron nitong mga nakasisindak na mga sandata. At mga Diyos na ito ang, uh, ay nangangako raw sa kanila noon na ang bawat tao ay magiging immortal. Kaya naman hindi katakataka na ang mga sinaunang tao pa lang ay palaging hinahanap-hanap at tinitingala ang kanilang kinikilalang mga Diyos sa kalawakan. Kaya lang, marami ang mga hindi pa rin masasagot sa mga bagay na ito. Halimbawa, sa chronicle na Mahabarata, paano nila nalaman na ang dalawang sandata ng mga Diyos na ito ay kayang magparusa sa kanilang bansa ng labindalawang taong tagtuyot? Sandata na ubod ng lakas na kayang patayin ang sanggol sa sinapupunan ng isang ina ang epiko ng Mahabharata ay higit na marami ang nilalaman kumpara sa Biblia. Sa pagtansya ng mga dalubhasa, ito ay umiedad na ng 5,000 years old. Isa sa mga kwento sa Mahabharata ang tungkol sa Ramayana. May binabanggit silang flying machine na napakataas ng lipad at merong nakaalalay na aparato na singbilis ng kidlat kung sumirit. Ang sasakyang ito ay sinasabi nilang nakakaabante Tumataas, bumababa na madaling nagmamaniobra. Sinasabi sa isang talata ng mahabarata na si Bima ay sumakay sa flying machine na kasing kintab ng araw at ang nalilikhang ingay ay katulad ng kulog bago ang kidlat. Sa unang aklat ng mahabarata, may kwento tungkol sa wala pang asawa na si Kunti siya ay nagkaroon ng bisita mula sa Sun God at siya ay nagkaroon ng anak sa bisitang ito. At ang kinalabasan ay ang kanyang anak na nakasisilaw rin, kagaya ng araw. Sa takot ni Kunti na mapahiya, inilagak niya sa maliit na basket ang bata at iniwan sa ilog. Nakuha naman ng isang mabuting tao na si Adirata ang bata at inalagaan niya ito. Naalala niyo na ang una nating tinalakay kung paano nagkaroon ng isang bata sa pamilya ni Moses? Katulad na katulad din pala ito sa kwento ni Kunti na ang lahi ng bata ay hindi sa kanila nagmula kundi galing lamang sa Sun God. Ang kwento ni Gilgamesh na tinalakay natin Kanina lamang kung saan hinanap niya rin ang tirahan ng mga Diyos sa bundok at pinapasok siya ng mga higanteng bantay upang makapanemang Diyos. Mayroong ding kwento ang bayani ng Mahabharata na si Arjuna Pinuntahan din ni Aryuna ang mga Diyos at humingi siya ng mga sandata. Natagpuan niya rin ang mga Diyos at ito ay si Indra, ang Diyos ng Kalangitan, kasama ng kanyang asawa na si Sachi. Pumayag silang harapin si Aryuna at sila ay nagkita sa isang pangdigmaang sasakyan. At niyaya nila si Aryuna na sumakay at sila ay bumiyahe sa kalawakan. Sa kwento sa Mahabarata sa inilalarawan doon ng isang uri ng sandata na maaring pumatay ng mga mandirigma kahit na ang mga mandirigma ay may mga suot na metal sa kanilang katawan. Ang mga mandirigma na tinatamaan ng mga sandatang ito ay dagling naguhubad ng kanilang kasuotan at tumatalon sa mga ilog at hinuhugasan ang kanilang katawan sapagkat ang kanilang mga buhok at kanilang mga kuko ay nalalagas at ang mga nakaliligtas ay nanghihina at nangangayayat. Sa ikawalong aklat ng Mahabharata, mayroong inilalarawang pagpapabagsak ng hydrogen bomb. Sinasabi na si Gurkha ay nagpakawala ng isang matinding sandata mula sa flying machine patungo sa tatlong syudad. Nagkaroon ng puting usok at nagkaroon ng liwanag na libong ulit ang kislap kaysa sa araw. At ang syudad ay naabo. Nang muling lumapag sa lupa ang sasakyan ni Gorka, ito ay mistulang isang antimony. Ang antimony ay isang chemical na metal na ginagamit sa alloy, semiconductors at flame retardant substances. Sinasabi sa Mahabharata noon na time is the seed of the universe. Samantala ang libro naman sa Tibet na Tantiwa at Kantiwa ay may binabanggit na prehistoric flying machines na kung tawagin naman nila ay perlas ng kalawakan. Sinasabi ng libro sa Tibet na ang kaalaman ay sikreto at hindi para sa lahat may binabanggit din silang sasakyan na bumubuga ng apoy at ang katulong ay sasakyang singbilis ng kidlat kung sumirit. Kung kayang ipaliwanag ang mga nakita nilang spaceship sa usa sinaunang panahon, maaring maging malinaw rin kung bibigyan ng paliwanag ang mga kasindak-sindak na sandata na sinasabing ginagamit ng mga Diyos noon. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng isang talata sa Mahabharata. It was as if the elements had been unleashed. The sun spun round, scorched by the incandescent heat of the weapon. The world reeled in fever. Elephants were set on fire by the heat and ran to and from in a frenzy to seek protection from the terrible violence. The water boiled, the animals died. The enemy was mown down and the raging of the blaze made the trees collapse and rose as in a forest fire. The elephants made a fearful trumpeting and sank dead to the ground over a vast area. Horses and war chariots were burned up and the scene looked like the aftermath of a conflagration. Thousands of chariots were destroyed. Then deep silence descended on the sea. The winds began to blow and the earth grew bright. It was a terrible sight to see. The corpses of the fallen were mutilated by the terrible heat so that they no longer look like human beings. Never before have we seen such a ghastly weapon, and never before have we heard of such a weapon. Sabi pa sa kwentong ito, ang mga nakaligtas ay nagsipaghugas ng katawan, ng mga gamit at ng mga armas, sapagkat lahat nahawaan ng nakamamatay na hininga ng mga Diyos. Ibalik natin ang pinag-usapan natin sa epiko ng Gilgamesh na mayroong poisonous breath of the heavenly beast na siyang pumatay kay Enkidu. Kung papansinin, wala pang mabilis na komunikasyon sa sinaunang panahon. Ngunit ang mga kwento ng ating tinatalakay sa apat na sulok ng mundo ay magkakatulad. Imposible na ang mga nakapagsulat ng Mahabharata, ng Biblia, ng Epiko ng Gilgamesh, ng mga sinaunang teksto ng Eskimo, ng mga panulat ng American Indian, ng mga sinaunang panulat ng Scandinavian, ng mga nakasulat sa Tibet, at lahat pa ng anumang sinaunang kwento na tumutukoy sa lumilipad na Diyos at kamangha-manghang sasakyang pangkalawakan ay walang pinanggalingan at sabay-sabay lang nilang naisip. Hindi maaring ang lahat ng mga nagsulat nito ay may pare-parehong ideya kahit magkakawatak-watak sila sa kinaroroonan sa mundo. Ang mga panulat na ito ay uh, kaya magkakahawig sapagkat mayroong isang katotohanan. Ito ay ibinatay sa isang pangyayari sa sinaunang panahon. Ikinwento nilang lahat kung ano ang kanilang nasaksihan. Hindi maaring imbento lang ang lahat ng nakasaad sa sinaunang panulat, lalo na kung may nakakapagkwento na sila ang nakasaksi Nagbigay ng halimbawa si Erich von Daniken sa kanyang aklat na Chariots of the God. Ang sabi niya, kung ang isang helicopter ngayon ay lalapag sa unang pagkakataon sa gitna ng gubat sa Africa at ang mga taga-tribo roon ay ngayon lang nakakita ng lumilipad na bakal, pagkatapos may makikita sila na ang piloto nga ay may suot na makintab, may helmet sa ulo, may dalang machine gun at lumabas. Iisipin ng mga katutubo na merong Diyos na lumapag sa kanilang lupain mula sa kalawakan. Pag alis ng helicopter, sakay ng piloto, ang mga nadat na niyang tao ay magkakaroon ng kanya-kanyang interpretasyon sa mga nakita nilang aparisyon. Ipapakalat nila sa buong tribo na merong higanting ibon na bakal mula sa langit ang dumating at napakaingay at merong lumabas na nilalang na maputi ang kutis at ang daladalang armas ay bumubuga ng apoy. Ituturing nilang himala ang pagdating ng itinuturing nilang Diyos. Kakalat ng kakalat ito sa salinlahi ng mga katutubo batay sa kwento ng mga lolo ng lolo ng lolo nila. Maaring madagdagan o mabawasan ng mga kwento ngunit hindi maaring mabago ang katotohanan na may nakitang lumapag na sasakyang bakal at merong Diyos na bumaba at muling umalis. Sabi ni Daniken kung ang halos lahat ng mga sinaunang panulat ay tumutukoy sa mga Diyos na sakay ng sasakyang panghimpapawid na may dalang sandata ay pare-parehong tinutukoy ang, sin- ang sinaunang mga tao sa lahat ng sulok ng buong mundo ay hindi dapat baliwalain ang bagay na ito at dapat hanapan ng paliwanag. May isang nakasulat sa pyramid na natagpuan sa Egypt. Ganito ang sinasaad. Though art he who directs the sunship of million years of years, malinaw na binabanggit ng mga mathematician sa Egypt ang milyong taon na konektado sa bituin at mga sasakyang pangkalawakan. Kaya nga sinasabi rin sa Mahabharata, time is the seed of the universe. May bagong natagpo ang panulat sa IDFU na nagsasabing na ang muog na ito ay nagmula sa makapangyarihang alamat. Ang plano ng temple ay iginuhit ng nagngangalang Imhotep Si Imhotep ay misteryosong tao na kung ituring nga ay katulad ni Albert Einstein sa ating panahon. Isa siyang pari, manunulat, doktor, arkitekto at philosopher. Sa panahon ni Imhotep, ang tanging kasangkapan na gamit ng mga manggagawa ay may mga kariton na kahoy at copper. Ang mga bagay nito ay hindi kayang humiwa ng granite o mga batong bloke-bloke. Ngunit, Naitayo ni Imhotep ang pyramid ni Saqqara para sa kanyang hari na si Zoser. Ang 192 talampakang taas ng temp temple ay itinayo sa pamamagitan ng perpektong arkitektura sa Egypt. Tinawag ito ni Imhotep na House of Eternity. Noong mamatay si Imhotep, doon din siya inilibing sa paniniwala ni Imhotep na pagbalik ng mga Diyos, gigisingin siya ng mga ito. Lahat ng mga pyramid sa Ehipto ay itinayo na nakasusog sa posisyon ng mga bituin. Ngunit nakapagtataka na naisip nila ito samantalang wala namang mataas na uri ng astronomiya sa Egypt. Ang tanging kinikilalang bituin ng mga Egyptian ay ang Sirius at ang bitong ito ay nasisilayan lamang tuwing madaling araw. Sa pyramid ni King Udimu nahukay ang kanyang nicho merong gintong medalyon at isang kumpletong kalansay ng hindi maipaliwanag na uri ng hayop. Saan ang galing ang hayop na ito? Alam natin na ang mga Egyptian ay may decimal system na sa simula pa lang ng mga unang dinastiya. Saan nila natutunan ito? Saan nila natutunan ang pagkuha ng tanso at copper? At sino ang nagbigay sa kanila ng malalim na kaalaman sa mathematics? Sino ang nagbigay sa kanila ng mga babasahing sadyang nakasulat na? Sa mga nahukay na scroll na merong apocalyptic at liturgical texts sa Dead Sea, merong libro si Abraham at Moses. Binabanggit din ng dalawa ang heavenly chariot with wheels na bumubuga ng apoy. Sabi sa libro ni Abraham, quote unquote, Behind the being I saw chariot which had wheels of fire, and every wheel was full of eyes all around, and on the wheels was a throne, and this was covered with fire that flowed around it. Bilang panghuli sa kabanatang ito, sinabi ni Erich von Daniken na kailangan talaga nating magsimulang magsaliksik sa nakaraan upang alam natin ang ating pinanggagalingan. Ibinigay niya muli ang isang halimbawa na walang maaring kumontra sa New Delhi sa India. May napakalaking poste na nakatindig. Ito ay gawa sa isang bakal na apat na libong taon na pero hindi kayang gibain ng panahon at hindi dinadapuan ng anumang kalawang. Sinubukang gamitin ng sulfur at phosphorus ngunit walang magawa ang mga elementong ito sapagkat napakatibay ng uri ng bakal na walang uh, katulad sa buong mundo. Katulad din ito ng napakaraming mga gusali sa nakikita sa buong daigdig na ginawa sa sinaunang panahon, ngunit hindi kayang kopyahin ng anumang teknolohiya sa ngayon. Ito ang patunay na merong mga sinaunang matataas na uri ng nilalang na nagdala nito sa ating daigdig at dapat nating tuklasin kung sino sila. Sa susunod pang pag-uusapan natin ano ang mga kamanghamanghang sasakyang pangkalawakan at ang nilapaggan ng mga space traveler sa mundo. Abangan! Sasagutin muna natin ang marami pang tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan, ngunit nais kong humingi ng paumanhin po sa lahat, lalo na kina Pia, Romel, Gavin Constante, Franzua Ligaspi, Carl Lucheco, John Louis Takeda, Rapi La Peña, at sa lahat na po ng mga nagtatampo sa kasindak-sindak dahil hindi namin nabibigyan ng pagkakataon ang mga ipinadala nilang tanong. Yung iba raw ay January pa. Yung iba ay hindi raw talaga napansin. Kami na po ang uh, humihingi ng paumanhin talaga kung minsan siguro dahil tatabunan, hindi na namin nakikita. Yung iba naman po talagang naiipon na nakapila pa rin hanggang ngayon. Um, ganito na lang po ang panukala ko para sa ating lahat. Simula po sa Enero ng taong ito, magkakaroon tayo ng panibagong pagbasa sa lahat ng mga tanong at uh, yung pong mga maiiwan na hindi na namin kayang sagutin, eh pasensya na po kayo dahil hindi na po kami makakahabol kung babalikan ba namin yung November at December na libo na po ang bilang kaya kaya na po ang bahalang umunawa. Sana po ay uh, hindi kayo magatampo sa amin mula Enero po ang mga simula ng ah, tanong ninyo ay itutuloy naming simula rin ng uh, mga bagong batches ng ating mga sasagutin tungkol sa panaginip at kababalaghan. Ngayon, pwede naman pong ulitin yung mga naiwan na sa palagay nyo hindi napansin noong nakaraan o kaya po ay uh, yung mga larawan na naipit siguro hindi na namin na retrieve pwede naman pong ulitin para po magkaroon tayo ng panibagong batches naming haharapin. Muli umihi kami ng paumanhin kung naiipit po ang maraming yung tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Narito po ang ilang pang mga tanong na sasagutin natin. Sabi ni Carla Minor, Good evening po sa Kasindak-Sindak team. Sir Benji, pwede bang pakitabik ang Area 51? Totoo po ba yun? Thank you and more power sa program nyo. Carla, ito ay tinabik na namin ng nakarang taon at marami yung mga tao nagtrabaho roon na nagpapatotoo na meron talagang nag exist na ganitong area. Pero hindi naman napapatunayan kung totoong meron doong alien na naikulong o nahuli ang CIA. Hindi rin sigurado kung ang nakikitang UFO ay galing sa outer space o gawa-gawa noong uh, panahong meron silang mga construction sa ilalim ng disyerto na tinatawag na Area 51. Sabi ni Susta Genio Infantado, Sir Benji Mamdea, na naginip po ako na sinasalubong po ako ng maraming manok. May tandang, may inahin at lahat po sila ay lumalapit sa akin. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Maraming salamat. Susta, Sajan, yung panaginip mo tungkol sa mga manok ay sumisimbolo sa kakulangan mo ng willpower. Kumbaga ikaw ay nawawala ng lakas ng loob para harapin ang isang isang um, sitwasyon sa iyong waking life. Ibig sabihin, may mga bagay din o tao na pumapaligid sa'yo na pinag-uusapan ka. Kaya look closely doon sa mga taong ito. Baka dahil binibigyan ka na niya ng negatibong vibes, kumbaga. So ikaw lang ang makakasuri nito sa iyong waking life. Samantalang si John Mastero II, sabi niya, Sir Benji, pakitalakay ang buhay kung totoo nakamamangha. Kim Ong-yung understood algebra at three years old. By the time he was two, he was fluent in four languages. He began attending university at four and graduated at eight. He also has the highest IQ in the world. Ang IQ niya is 210. Ah, maganda itong information ni John Mastero, no? Siguro dapat dito lagyan natin ang marka para sa susunod na pagkakataon, Dea, eh, matatalakay natin ito. Sabi ni Vensoy Gonzalez, Sir Bench from Dea, ano po ba yung mensahe ng panaginip ko tungkol sa ahas, isda at gagamba? Palagi ko po itong na-encounter sa aking panaginip. Thanks and more power. God bless. Avid listener po ninyo ako. Okay, Vince, yung ahas muna tayo. Nagre-representa ito sa paghilom ng sugat o damdamin Kumbaga panibagong yugto ng buhay, kaalaman at karunungan. Ang isda naman sa panaginip, ito yung mga naiisip mo na ideas na nagpapaalala lamang ng iyong subconscious mind. Kapag gagamba naman, ay ah, nakita mo sa iyong panaginip, ibig sabihin may aspeto ng iyong buhay na pakiramdam mo ikaw ay na out of place sa isang grupo. Si Jella Bella Senior, may gusto lang akong malaman. May soulmate ba at destiny nga po ba ang bawat tao times and more power. Sigurado ako na mayroong destiny ang bawat tao. Ito ay hindi naman kailangan pang palawakin. Alam natin yan. Ang mabuhay ay milagro, ang mamatay ay sigurado. Sa tanong mo kung meron bang magkaka-soulmates, meron, pero mahirap hanapin kung sino dahil kung minsan magkalayo talaga kayo sa inyong mga kinalalagyan sa mundo. Sabi naman ni Fernandez Kimanhan, kasi sindak tanong ko lang po, na panaginipan po kasi ng girlfriend ko na umalis lang ako, tapos pagbalik ko po, may kalaguyo na. na uh, may kalaguyo na siyang iba. Tapos tinatanong ko siya, hindi siya sumasagot. Nagising ako at umihi. Natulog po ulit ako. Yun, nadug, nadugtungan po ulit yung panaginip ko tungkol sa girlfriend ko. Ano kayang ibig sabihin nito? Thanks and uh, more power sa inyo. Okay, yung panaginip mo, Fernan, ay nangangulugang ikaw o may isang taong malapit sa iyo ang nahumaling o natatempt sa isang negatibong gawain sa waking life. Hindi naman ibig sabihin eh, natatempt ka sa isang tao, kundi sa isang sitwasyon o negatibong gawain na nangyari sa iyo ngayon. Merong ipinadalang picture sa atin si Martin Severino. Sabi niya, la, uh, avid listener ako ng show niyo, may gusto lang sana akong i-share na photo. Kuha ng pinsan ko dati hindi ko matandaan eh, parang 2007 po o 2008. Sa bahay ng lolo ko yan, katabi lang ng bahay namin. Kung mapapansin nyo, may hugis ng taong nakaputi sa bandang kaliwa. Misto lang may buong paa. Kuha ito gamit ang isang peking model ng MP4 na nauso din po noong mga panahon yun. Parang PSP yung design, hindi po yan din doktor. Sobra pong Pixelated yung picture kaya mahirap dayain. Kaya na po ang bahalang humusga. Kung titingnan niyo po parang may mahabang kuko pa yung paa, wala pong ibang tao nung kinunan yung picture na yan, halo po yung katawan pero buo yung paa. Actually kahit may ibang tao, hindi naman siya mukhang tao talagang diretso eh. Para siyang nung nakatayo na ang kamay niya ay uh, nasa likuran at um, parang may paa na parang nabubura ng konti. At kung tutuusin, sa bandang kanan din, parang meron ding nakatayo na mm, na baston ang uh, suot niyang pantalon at yung paa naman niya ay nasa gilid lang no um, hindi ko maaaring husgahan ito kaya dapat ibigay ko ito sa ating mga tagapakinig i share namin ito ha Daya para sila na ang marami kasi tayong mga listeners dito na expert eh pagdating sa mga pictures. So, sa kanila nga ako natututo eh. Kung ano yung mga dapat gawin, kagaya nung uh, nakapost nitong nakaraang linggo na picture ko na kinunan ni Dea na kumalaw ng konti yung kamay niya sa panoramic shot ng camera na wala ang balikat ko. So, kung minsan, sa bagong technology, may mga lumalabas na parang kasindak-sindak pero hindi naman pala. Pero kung sinasabi mo 2007 o 2008 pa ito, eh yung mga nakakaalam ang dapat sumuri. Pero maraming salamat sa pagbibigay mo ng uh, picture na ito. At least meron tayong uh, mga pinag-aaralang mga pagbabatayan. Salamat. Si Joshua Kasiban naman, sabi niya, Hello Kasindak-Sindak, 2 years na ako nakikinig ng programa niyo. Marami ako napupulot na araw sa inyo. Thank you Joshua. Nagtataka lang po ako kasi nawala yung topic niyo tungkol sa mga songs na may meaning pag uh, parang binabackmask siguro ang ibig sabihin, ano? yung backmasking. Pwede po ba itabig yung tungkol sa backmasking? Ayan na nga, ayan na, yung mismo sinasabi niya. Uh, sige, pag-uusapan ulit natin kasi mahabang ulit na namin itong pinag-uusapan eh. Pero sige, para malinaw lang kung ano ba ang backmasking ha. Sa susunod na pagkakataon, Joshua, bibigyan namin sa inyo ang tungkol dito. Salamat. Sabi naman ni Rico Molina, Good evening kasindak-sindak. Ano kayang ibig sabihin ko na nagsama daw po ako ng babae sa bahay namin? Meron siyang anak, cute yung baby, pero yung babae po, Muslim siya. Sabi ko sa kanya, na-convert lang siya sa Katoliko, pero ayaw niya. Sa Muslim pa rin daw po siya. Ang ginawa ko, ihatid ko na lang daw po siya sa bahay niya. Pagsakay namin sa kotse, ako po yung nagmamaneho, dumaan po ako at sumalubong sa one-way. Yung time na yun, naalala ko na coding pa po yung kotse ko. At araw ng Martes iyon, merong pulis nakakita sa akin kaya niliko ko sa isang kalsada ang kotse. Uh, pero pagparada ko po, nakabaliktad o nakataob na yung kotse. Okay, Rico, yung panaginip mo ay nagre-representa sa pagiging pilyo, inosente o yung, um, yung kumbaga yung childish aspect ng yung buhay. Marahil kailangan mo magseryoso sa buhay, Rico, at tingnan mo yung mga bagay-bagay bilang isang malaking may paninin isang lalaking may paninindigan at uh, isa pang kulaga nito, ang panaginip mo ay nagpapahiwatig sa feminine aspect ng iyong ugali. Sabi ni Gianna Aguilar Ibarra, Sir Benji, pakitapik yung pagkamatay ni Bruce Lee. Totoo ba na pinatay siya dahil taliwas siya sa secret organization? Pati po yung kay Tupac, salamat po. God bless at more power sa kasindak-sindak. Napanood ko yung ano eh, documentary ng pagkamatay ni Bruce Lee masyadong masipag ang taong ito at nung nasa stage siya, nagkaroon siya ng migraine. Eh. Yung pagkakadevelop ng kanyang migraine, uh, dahil sa kakatrabaho niya, at kakaiin sa'yo, naininom siyang gamot. At uh, tila pumapayag naman yung kanyang naging asawa sa mga findings na yung uh, sobrang pag-inom niya ng gamot ay nagkaroon ng side effect. Kaya siya ay uh, naapektuhan hanggang sa siya ay namatay. Iyon yung isang version na napanood ko. Pero yung tungkol sa secret organization na alam ni Bruce Lee, kung kaya siya ay pinatay, hindi pa natin ito nasasaliksik kaya hindi natin masasabi ang katotohanan dyan. Ang tungkol kay Tupac naman, eh natalakay na rin namin ito. Pero baka pwedeng balikan sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat dyan, Aguilar Ibarra. Si Enalyn Balasabas, good evening. Gusto ko lang pong mabigyan linaw yung aking panaginip na hindi ko makalimutan. Minsan nga po eh, imahe ni Santo Niño. Minsan po yung si Immaculate Conception at minsan po si Kristo. Uh, ah, yung kay San Agustin po nakita ko. So, puro po mga santo ang panaginip ko na kayang ibig sabihin nito. Okay, indikasyon ito, Ems, na na may espesyal na mensaheng ibinibigay sa iyo yung may kapal. Pwede ring nangangulugan ito na na or sumisimbolo ito sa kabutihan, pagkakaroon ng ideyang kapitapitagan. Handa kang tumulong o umaksyon sa lahat ng sandali. Sabi ni Elmo Consolacion, Kuya Benji, totoo bang immortal si Putin? Uh, pag namatay siya at muling nagbalik, magiging oo ang sagot natin. Pero pag namatay siya at hindi na siya muling magbalik, di ibig sabihin eh, isa lamang siyang taong mortal. Sabi ni Sherwin Duha, Good evening kasendak-sendak, matagal na po akong nakikinig ng programa nyo. Ngayon ko lang pong naisipang mag-message dahil sa kakaiba kong panaginip. Lagi akong may nakakasalamuang iba't ibang tao na hindi ko naman kilala. Malinaw ko pa pong natatandaan ang mga itsura nila. Ilan sa kanila ay babaeng estudyante, lalaking nakaitim na mahaba yung buhok, yung mag-asawa at marami pa pong iba. Madalas po itong mangyari sa akin. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Thank you and more power. Sherwin, yung panaginip mo, nagre-representa ito ng isang bahagi ng iyong sarili na nakatago o di kaya may emosyon kang hindi mo na ilalabas. Kumbaga, pinipigil mo o sinasarili mo lang. Pwede rin nais ng iyong subconscious mind na maunawaan mo na nagsisilbing gabay ang mga tao sa iyong paligid. Pero ayaw mo namang uh, makisalamuha o mag-open sa kanila. Sabi ni Elizabeth Sandoval, Kuya Benji, ang itatanong ko, ilang minuto o segundo o oras ba kayong namatay? Kasi po ang tanong ko ay natural lang po na makaramdam ako na tumayo po ako at pumigat ang katawan ko. Ang feeling ko, sigurado po ako nakahiga ako ng gabi na yon, 10.30 p.m. Pero ang feeling ko, bumangon ako at nakaupo ako at biglang bumigat ang sobrang katawan ko tapos naramdaman kong lumipad ako. Tapos nung malapit na maabot ko na yung pangalawang palapag ng kama dahil uh, double deck. Naramdaman kong bumagsak ako dahil ang sabi ko sa sarili ko, buhay pa ako, hindi ba ako patay. Bumagsak ako. Abet, yung magka magkahiwalay tayo ng karanasan eh. Kasi inatake ako sa puso at huminto yung tibok ng puso ko. At nagkulay violet na yung kamay ko at saka yung uh, mga paa ko at saka naligas na ako. Pero marami yung ginawa yung doktor para i-revive ako. Kasama doon yung cardiac arrest na at may sinaksak sila sa puso ko na gamot. Mm, yung normal na kwento ng mga tao na pag namatay siya, ang haba-haba ng nilalakbay niya, pagod na pagod siya, ang dami niya nakikita, buhay na buhay ang pakiramdam niya, naramdaman ko lahat. Marami akong mga nakitang hindi earthly o hindi dito sa mundo. Pero pagbalik ko, sabi ng doktor, may two minutes daw akong clinically dead. So, hindi ko alam kung bakit ang mga namamatay ay napakahaba ng oras na, na naglalakbay pero ang bilang natin ay napakaiksi lang naman pala. Hindi ko masasagot ng lubos ito. Siguro si Einstein alam ito. Sayong naging pakiramdam. Siguro ang una kong masasabi, ito ay isang bahagi ng hypnagogia nasa estado ka ng kalahati ay tulog at kalahati ay gising. Gumagana magkasabay yung conscious mind at saka subconscious mind, no? Kaya kung hindi ka aware sa ganong uh, pangyayari, yung tinatawag na hypnagogia, siyempre, kung ano yung pinakamalakas na pakiramdam mo, doon nakabatay ang magiging memory pagkagising mo. Siguro talagang ang panaginip mo na ilumilipad ka at lumulutang ka, kaya naramdaman mong ganon. Ah, may tanong pa rin si Beth. Natural lang ba sa isang karaniwang tao na humiwalay ang kaluluwa? Hindi po. Pag humiwalay, patay. Sabi ni uh, Adam Reyes na ating guro, yung out-of-body experience, mamamatay ang tao. Lalo na kung hindi ka agad makabalik, no? Uh, sabi niya, bakit ko na-experience na ang kaluluwa ko ay pansamantala talagang humiwalay sa kapatid. Hindi ko masasabing humiwalay nga yung kaluluwa mo eh. Siguro astral projection pa. No? Ang diwa mo ay uh, buhay na buhay ang mga uh, nasa paligid. Kitang-kita ang mga dapat matanaw. At malinaw na malinaw ang lohika ng iyong uh, ah, paglakbay uh, ng iyong diwa. Pero hindi kaluluwa. Kasi kung kaluluwa, patay tayo. Yan, maliwanag na maliwanag na sinabi ni Adam Reyes. Sa oras na humiwalay ang kaluluwa ng tao sa kanyang katawan, patay kaagad ang tao. So, hindi po ito paghiwalay ng kaluluwa. Ito ay astral projection. O kaya bahagi ng panaginip lang, malakas lang yung pakiramdam mo. Samantala sa nais magnegosyo, sa tamang paraan lumugar, uh, kayo po ay uh, maaaring uh, mag-text dito sa numerong ito para kayo ay tawagan ng kaibigan natin na si Benedict Agabaw. Si Benedict po ang bahalang magbigay sa inyo ng mga tip kung paano yumaman. 0920-903-0601 0920-903-0601 Yan po ang Royal Business Club at uh, i-text lang inyong pangalan at ang location po, hindi man eksaktong address para kontakin kayo ng kaibigan natin si Benedict Agabao. Ito na muna ang ating horoscope ngayong linggo bibigay ni Dea. Narito na ang horoscope para sa linggong ito sa Aries, March 21 hanggang April 20. Makatatanggap ka ng isang hindi magandang balita tungkol sa pananalapi. Mahihirapan ka man sa paglutas nito kung babaguhin mo ang iyong estilo sa paghawak ng pera ay tiyak namang masusolusyonan ito. Huwag hayaang magkapatong-patong ang mga problema. Taurus April 21 hanggang May 21. Matapos ang sunod-sunod na pasok ng kamalasan ay unti-unti nang magiging kalmado ang takbo ng mga bagay. Mapapansin mong marami mang nagbago sa paligid, patuloy ka pa rin lumalaban ng patas. Huwag magtanim ng sama ng loob kahit ang ibang tao'y hindi naging maganda ang pakikitungo sa iyo sa oras na nangangailangan ka. Gemini, May 22 hanggang June 21, huwag ipagpilitan ng isang bagay kung alam mo namang sa kalaunan ay hindi rin ito magtatagal. May mga bagay na kahit anong pakikipaglaban ang iyong gawin ay sadyang hindi para sa iyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maipapanalo natin ang mga bagay na nais makuha. Cancer, June 22 hanggang July 22, Ugaliin ang pagpaplano ng maaga kung may nais kang makamit. Hindi na makatutulong sa iyo ang pagsasabukas ng mga bagay na dapat gawin. Ngayong tumatanda na, hindi na laging aayon ang pagkakataon sa iyo. Leo July 23 hanggang August 22. Hindi magandang gawain ang pagiging sipsip sa mga nakatataas, bagkus ikasisira pa ito ng iyong imahe sa ibang tao. Pag-iisipan kanila ng masama, kahit sabihin mo pang wala ka namang intensyong masama. Ika, bababa ito ng iyong pagkatao. Virgo, August 23 hanggang September 23. Kung inaakala mong natapos mo na ang lahat, isang abriya ang susubok sa iyong pasensya. Maraming nakabibiglang eksena ang bubulaga sa iyo. Manatiling kalmado, huwag hayaang mawala sa konsentrasyon dahil bahagi lamang ito ng mga bagay na susubok sa iyo. Libra, September 24 hanggang October 23. Huwag mong sakalin ng galit at selos ang minamahal. Hindi solusyon ang pakikipag-away. Kung may mga nais kang iparating sa kanya, humanap ng tamang oras para sa inyo itong pag-usapan. Matutong makinig at huwag ipagdiinan kung ano lamang ang iyong gusto. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Huwag magpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Magiging malapit ka sa disgrasya kung mauuwi sa maling desisyon. Gamitin ang talas ng isip at huwag hayaang diktahan o mapaikot ng iba. Sagittarius November 23 hanggang December 21, maging mapagpasalamat at matutong tumanaw ng utang na loob sa mga taong aakay sa iyo tungo sa tagumpay. Matagal at mabagal man ang daan tungo rito, tiyak naman ang kaginhawaang matatamo magugulat at mabibilib sa iyo ang mga taong inakala noong wala kang mararating. Capricorn, December 22 hanggang January 20, ito na ang panahon para gawin mo ang mga bagay na hindi mo na nagawa noon dahil sa mga pag-aalinlangan at kawalan ng tiwala sa sarili. Ngayong marami ka ng napagdaanan sa buhay, mas kaya mo nang harapin ang mga hamon sa buhay. Huwag matakot sumubok ng mga bagong bagay. Aquarius, January 21 hanggang February 19. Matutong mag-adjust sa ngalan ng magandang samahan. Hindi maiiwasan ang mga pagkakataong maiinis ka sa iyong kasama o di kay hindi mo sang-ayunan ng opinyon ng iba. Pero iyong tandaan na hindi lang ikaw ang sentro ng mundo, kailangan mo ring umayon sa takbo ng mga bagay. At Pisces, February 20 hanggang March 20, hindi magiging maganda ang timpla ng iyong emosyon kaya umiwas na lang muna sa mga sagutan at diskusyon upang hindi na mapaaway. Mas makakaigi pa kung pipiliin mo na lamang mapag-isa at magnilay-nilay na lamang. Palipasin lamang ang bugso ng damdamin at babalik rin sa tamang takbo ang lahat. Ang huling bugso po ng mga tanong tungkol sa panaginip at kababalagan na aming sasagutin, naririto muli. Sabi ni Kevs Fernandez, Good evening, kasendak-sendak. Hindi po kumpleto yung uh, Sunday midnight ko kapag walang kasendak-sendak. Ask ko lang yung panaginip ko na sumusuntok ako sa isang tao. Tapos mahina yung suntok ko na halos hindi ko naman po nasasaktan yung suntok ko. Thanks and uh, God bless. Kev, sina-highlight ng iyong panaginip na ang sitwasyon mo na walang masandalan at walang kapangyarihang pagdesisyonan ng isang bagay. Implikasyon din ito na may isang tao ang nagbabalak ng masama sa iyo. Sabi naman ni uh, Jonathan Liego Ongkoy, Addict ah, listener po ako ng kasindak-sindak, tanong ko lang, panaginip ko po lumindol sa aking pinagkatrabahuan. Tapos nandun po yung mama at bunso kong kapatid. Um, Jonathan, nakakaranas ka sa iyong waking life ng uh, tinatawag na major shake-up. Kumbaga nakakagambala nga ito sa iyong nararamdaman ngayon. Tumutukoy rin ito sa pagkakaroon mo ng insecurities, takot at kawalan ng lakas ng loob. Ang tanong ko nga sa iyo, may issue ba sa tingin mo na pinagsisisihan mo sa iyong sarili? Sabi naman ni Arvin Avila na panaginipan ko po about sa ninang ko, kapitbahay namin na dinasalan ako ng Latin. Arvin, indikasyon nito na nangangailangan ka ng gabay mula sa nakatatanda sa iyo. May sitwasyon sa iyong waking life na pakaramdam mo ay naliligaw ka at hindi mahanap ang minimithing landas. Sabi ni Ross Ann Makasait, pakitapig naman po yung Inferno at Nine Circles of Hell. Thank you and more power. Nine Circles of Hell. Lagyan natin ito, Dea, ng ano, marka ha. Sabi ni J.R. Arroya o J.R. Ayuma, Hello kasindak, sindak, itatanong ko, may naranasan po ako. Bakit bumabalik sa isip ko na parang nakita ko na dati sa aking panaginip? Anong explanation yan? Thank you. JR Ayumo po from Lapu-Lapu City, Cebu. JR, may mga panaginip tayo na hindi pa nagaganap. Tapos biglang makikita mo nangyari. Ang tawag doon, precognitive dream o prophetic dream, no? Um, yun ang explanation na makibibigay natin sa iyo. Si Camille naman, good evening. Gusto ko lang pong malaman yung meaning ng panaginip ko. Um, tungkol po ito sa aking lola nagsasalok ng tubig sa napakamalalim na hukay. Gapit niya po, gamit niya po ang pulang tabo, tapos may malaking bato sa gilid. Ano kayang ibig sabihin nito? More power. Camille, yung panaginip, ng, uh, panaginip mo tungkol sa iyong lola ay nagre-representa sa mga natatago mong abilidad o talento na hindi mo pa naipapamala sa iyong kapwa. No? Ang malalim na hukay sa balon ng iyong lola ay sumasalamin naman sa lalim ng iyong emosyon na pinaghugutan na malamang ay eh may kinalaman sa kanya. Sabi ni Nino Noel Santos Cruz, nakakabitin yung show pag Sunday night. Sana magkaroon kayo ng Saturday night. <laughs> Alam nyo nga eh, mahi- mahirap na nga po yung, ano, yung show na isang araw lang. Ang dami ho ninyong topic na pinahahanap sa amin. Dalawa lang ho kami nagre-research. Pag ginawa nyo yung dalawang araw ang programa namin, baka doble pa ho ang maging research namin. Mahirap ho ang programang ito. Kakaiba ito eh ang pinakamaiksing oras na nagre-research at nagsusulat kami, walong oras. Kung siya inabot kami ang 12 hours. Ganun po kahirap ang programang ito. <laughs> Kaya kami po, gusto man namin na gawin ito ng daily. Siguro hindi rin namin kakayanin. Mabuti na yung meron tayong show kaysa yung sumabit-sabit ang ating show. Pero maraming salamat dahil ina-appreciate nyo ang aming pagsisikap na masagot ang marami ninyong tanong. Ha? Sige, maraming maraming salamat sa iyo, Ninyo Noel Santos Cruz. Sabi ni Sclesion Palma, anong ibig sabihin ng nabungi ka po sa panaginip? Clash, marahil may mga masasakit kang salita na nasabi sa isang tao. No, tumutukoy rin ito sa mga salitang binibitiwan mo na hindi pala nagugustuhan ng iyong kapwa. Suriin mong mabuti at siguro dapat mag-isip-isip ka bago magsalita ng hindi maganda sa iba. Si Mela Isarswela, itatanong ko lang po tungkol sa aking panaginip. Unti-unti pong nagdilim yung panangin ko hanggang hindi na talaga ako makakita. Kahit sinasabi ko sa mga kasamahan ko, ayaw po nilang maniwala sa akin. Ano po kaya ang ibig sabihin nun? Melay, ang panaginip mo ay nagre-representa sa mga uh, nagre-representa ito ng pagtanggi o hindi pagtanggap sa katotohanan sa isang problema o sitwasyon sa iyong waking life. Marahil may na-reject ka na itao o isang bagay. Si Gerald naman, Tanong ko lang po yung panaginip ko, anong meaning na, nito na may nakakahalubilo po akong tao na hindi ko naman sila kalala sa totoong buhay. Palagi na lang po kong nakakapanaginip ng ganito. Thanks and more power. Gerald, may bahagi ng iyong buhay na itinatago mo at ayaw mong ipakita sa iba. Isa pang pakulagan nito, baka ang mga taong ang ito ay hindi mo pa nakikilala o tutulong uh, nakikilala ang tutulong sa iyo para magbigay ng mungkahi o payo para sa isang para sa ikabubuti sa hinaharap. Sabi ni Reynaldo Nacional, totoo ba yung walang ulo? Nangyari to kanina umaga sa RTU Pasig, nakuhanan ng isang estudyante. Oo, siguro hindi naman to kanina umaga dahil nga maraming naiipon sa atin ng mga pinapadalang materyales at mga tanong. Pero gusto ko pa rin tingnan kasi tayo naman laging hindi umuhusga eh. Kasi kung minsan, akala natin wala lang, yun eh, pala meron. Ang, uh, parang panoramic din ang parang parang panoramic din ito kagaya nung i, pinost ko na picture ko na nawala ang buong balikat ko dahil sa malikot ang pagkakakuha ng uh, ah, picture. Kung minsan siguro may mga tao na hindi nila alam na nasa panoramic mode ang camera shot nila at uh, wala silang muwang na pagka uh, galaw lang ay nagkakaroon ng uh, kakaibang uh, hugis. Ang babaeng ito, kung tutuusin, parang panoramic shot din ang, ang galaw kasi hindi pantay ang suot niyang blouse na um, pula. Ibig sabihin, naggalaw ito kaya nawala ang kanyang ulo. No? So alamin natin kung panoramic nga, ibibigay pa rin namin sa ating mga tagapakinig para sila pa rin ang humusga kung ano nga ba ito. Salamat sa padala mong picture Ray National. Ubus na naman po ang ating oras at uh, sa susunod na linggo tayo muli magkakarinigan. Maraming maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa pinakakasintak-sintak na programa sa FM Radio. Salamat din sa pakikinig ni Ana Manansala, Harold Heidi at Jaylon Bangit. Ang bandang Plitora at si Ferdy Gomez. Paring Budyo at Maring Mar sa Mulawin ay sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan pagkataas tayong bagyuhin dyan. Hanggang sa muli, sa ngalan ng mga kasama ko si Jergen Villena, si Aaron Tolentino, Jessica David, Nia Bogarin, Edson Santelices at si Daya Ricaccio. Ako si Benji Felipe eh, nagsasabing palagi tayong magdasal para palagi tayong magpalain ng may kapal.